Եթերում հայուհի ռադիո հանդեսն է։ Բարեկամներ մեր հանդեսը բացում ենք հյուրասրահ էջով, որտեղ հյուրընկալել ենք Երևանի Ավետիք Իսահակյանի անվան ավակ դպրոցի հայոց լեզվի եւ բրականության ուսուցչուհի Լիլիթ Միրզաջանյանին։ Առաջարկում եմ այս պահին տեղափոխվենք հյուրասրահ եւ իմ մոտոծանոթանանք մեր հայուհու հետ։ Լիլիթ շատ ուրախ ենք հայի ռադիոհանդեսի հյուրասրահում ձեզ հյուրընկալելու համար։ Կխնդրեի պատմել ձեր մասին եւ մասնագիտության մասին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվել եմ ձեր միջոցով այստեղ եւ իմ մասին պատմելու այդքան է շատ բան չկա։ Ծնվել եմ Արցախում, մեծացել եմ այստեղ, 92 թվականին հայտնվել եմ Հայաստանում, Երևանում եւ մինչեւ այսօր աշխատում եմ որպես ուսուցչուհի, բայց սովորել եմ Արցախի պետական համալսարանը, լեզվագրական համալսարանը։ Ոչ, ինստիտուտը։ Այո, շատ դաժան այնքան ճանապարհ ենք անցել ուսանողներով, բայց սիրով եմ հիշում։ Ինքան հետաքրքիր է, որ եւ դաժան էր այդ ճանապարհը, եւ սիրով տարանք այդ դաժան բաները։ Դարակազմի իրադարձություններ էին, այսպես եւ մեր սերնդին բախտ վիճարկվեց լինելականատեսնում մասնակիցը։ Այո, այո։ 88 թվականին հայտնվեցինք Կիրովականում Հետո երկրաշարժը մեզ նորից բերեց Ստեփանակերտ, իսկ 92 թվականին արդեն սարսափելի վիճակը պատերազմական մեզ արդեն ալիքով բարավ դեպի Երևան։ Հայրս ասում էր. «Գնա, որ չտեսնեմ քո մահը»։ Հիշում եմ papaիս խոսքերը, որ գրադը խփում էր, մտնում էինք սեղանների տակ։ Ես չէի գնում, ասում էի, միևնույնն է, ինչ պիտի լինի, սեղանը հո չի փրկի մեզ։ Այդպիսի դաժան իրավիճակներում ավարտեցինք որտեղ ծնվել Բերթաշենում առաջ ղզղալակ Արաքենտ հիմա հայեցի գեղեցիկ անուն ունի Բերթաշեն։ Շատ եմ սիրում իմ գյուղը, մինչև հիմա էլ կապված եմ եւ երբ այնտեղ եմ հայտնվում, ինձ զգում եմ որպես ձուկը ջրում։ Իրոք շատ լավ եմ զգում։ Բնականաբար։ Նաև մանկության ուժերն են ավելի հարազատ դարձնում։ Իսկ մասնագիտության ընտրության հարցում, ձեր ընտրությունն է թե ծնողների։ Մասնագիտությունս ընտրել եմ շատ վաղ տարիքում, ցանկացել եմ դառնալ դերասանուհի։ Մեկ շատ-շատ աղջիկների նման։ Այո, մեր գյուղի ակումբում պիտի խաղայինք Հովանիսյան Զոյան Բերթաշենու, բերեց սցենարը, որպեսզի սովորեմ տանը։ Հայրս բնույթով շատ մեղմ ու բարի մարդ էր։ Առաջին անգամ ես նրան տեսա ծայր աստիճան վրթովված։ Վերցրեց այդ գիրքը շպրտեց պատին ես դերասանուհի աղջիկ չունեմ։ Ասեմ հիմա իմ աղջիկը դերասանականն է ավարտել։ Իմ վաղեմի երազանք իրականացրել իմ դուստրը։ Ծերունները այս դրա համար են, որպեսզի անեն այն ինչ են ասրել անեն լախոտները։ Այո։ Եվ մտածեցի դերասանության հետ, գրականության, կյանքի արվեստի հետ ո՞րն է կապված ավելի շատ։ Գյուղին հարիր մասնագիտություն ընտրեցի, մանկավարժություն, իսկ ինչու կոնկրետ հայոց լեզու եւ գրականություն, Էլի սիրով հիշեմ իմ Գաբրելյան Էլմիրա ուսուցչուհուն, որ շատ հաճելի տիկին էր եւ շատ հետաքրքիր շարժուձև ուներ։ Չեմ ասում սեփևե թողեր, բայց հետաքրքիր շարժուձև ուներ։ Մեզ բնականությունս։ Այո, այո։ Ընկեր Գաբրելյանը հենց ուսուցչու ազդեցություններ։ Այո, այո, ընկեր Գաբրելյանի ազդեցություններ։ Սիրեցի իրեն եւ որոշեցի իր նման ուսուցչուհի դառնալ Հուսով եմ ինձ մոտ ստացվեց։ Հիմա աշխատում եք։ Այո, հիմա աշխատում եմ Երևանում, Իսահակյանի անվան 16 ավակ դպրոցում։ Շատ լավ դպրոց է, սիրում եմ աշակերտներիս, սիրում եմ դպրոցը, սիրում եմ մանկավարժությունը։ Միշտ գիտեք ինչպես եմ մտածում։ Ես հպարտանալու տեղ ունեմ չեմ կարող կոնկրետ թիվ նշել, բայց բավականին մեծ թվով սերունդներ եմ կրթում։ Եվ ինձ լավ եմ զգում, որ հետո նրանք դառնում են լավ մարդիկ։ Լավ մարդիկ, չեմ ասում հարուստ մարդիկ, չեմ ասում, չգիտեմ ինչ մասնագիտությունների տեր մարդիկ, լավ մարդիկ են դառնում։ Միշտ մտածել եմ, որ գրականությունից պետք չէ գնահատել, որովհետև սա մարդակերտման, մարդ ստեղծելու արվեստ է։ Պարզապես երևի գնահատականն այն է, եւ ուսուցչի, եւ աշակերտի, թե նա մարդ է դառնում կյանքում, կարողանում է քննություն բռնել հետագայում։ Ասացի կավակ դպրոցում եք աշխատում եւ չեմ կարող չկիսել իմ մտահոգություն։ Այսօր գիտելիքների ստուգման թեստային համակարգը եւ նույն այդ ավակ դպրոցի ստեղծումը առաջադիմական էր, մեզ պետք էր Ինչքան էլ ես ինձ համարում եմ նորությունները ընդունող մարդ, կարող եմ ասել, որ դա իմ սրտով չի ընդհանրապես որովհետև թեստային աշխատանքները զուտ վարժեցման ձևով են երեխաները անում։ Ու ես միշտ ասում եմ, հայոց լեզուն սովորում են անընդհատ գրելով, սովորում են անընդհատ սովորելով, ոչ թե վարժը։ Հնարավոր է երեխան արդեն 4 շտեմարանների բոլոր հարցերը անգիր գիտի։ Հիշում եմ հոմանիշների ընտրման հարցում Այսպես էր ասում աշակերտս։ Սրա ճիշտ տարբերակը նա է, որի մեջ գաղջ բառը կա։ Գետադրությունը, ստեղ 7 հատ է։ Ես հիշում եմ, տեսողա։ Ֆենոմենալ հիշողություն ունեմ, բայց անիրավի է օգտագործում, իզուր։ Ահա ես դրան կողմ չեմ։ Ես միշտ սիրել եմ թելադրությունը բավականին լավ բան կարող է տալ երեխային։ Թելադրությունների ստուգմանը ստանձը։ Թելադրության մեջ նաև ունենք ուղագրություն եւ ունենք կետադրություն։ Ուղագրությունը արդեն գրագիտության շեմն է, իսկ գետադրությունը ամբողջ շահահյուսությունը։ Բութ դնելով դու գիտես, որ սա ետադաս որոշիչ է, տրողված հատկացուցիչ է, բացահայտիչ է։ Ամբողջ շարայությունը եւ ուղագրությունը, եթե երեխան իմանա, հնարավոր չէ որ վրիպի, ասենք ձևաբանության բաժնում։ Կներեք, պատահում է որ ասենք ոչինչ չիմացող շատ ված սովորող երեխան մեխանիկորեն այդ նշանները դնելով ավելի շատ միավոր է ստանում, քան ասենք խելոք երեխան։ Կոնկրետ իմ պրակտիկայում եղել է նման բան։ Լավ սովորողը, միջև մտածելով գտնում է կամ պատասխանը ճիշտ կամ սխալ, Ես առանց մտածելու այսպես նշանները դնում ավելի բարձր է ստանում։ Շատ ապրեք, որ ինձ հիշեցրիք մի լավ բան։ Աշակերտներից մեկն ասում է. «Ընկեր Միրզաջանյան, գիտեք, որ այդ ճիշտ լուծած պատասխաններից ուղիղ 10-15-ը ես պատահականության սկզբունքով եմ նշել, բայց ճիշտ է եղել։ Իմ ինտուիցիանից չի խափի։ Տղա ջան, ասում եմ, հայոց լեզուն ինտուիցիա չի, ճիշտ եք ասում, շտեմարանները եւ այս թեստային աշխատանքը մեր ոչ մի մանկավարժից սրտով չի եւ չենք համաձայն եք որ գրականությունը դուրս մղվեց փաստորեն որովհետեւ այնքան չնչին, այնքան աննշան հարցերի միջոցով ներգրավվեց գրականությունը։ Այո, 375 միավոր եւ դարձյալ անհետ։ Ոչինչ չափսով գրականությունից ստուգել այդ ձևով գիտելիքները երեխայի հնարավոր չէ։ Ճիշտ եք ասում, որովհետև գրականությունը, նախ գրականությունը պիտի զգացական է, պետք է երեխան զգա թեման, հասկանա եւ, չգիտեմ, գրականությունը ավելի շատ բանավոր քննություն պետք է լինի։ Մի քանի ամիս առաջ համացանցում կարդացի մի ռուս կնոջ գրառում, որ վերջապես բարձել է այդ կինը, թե որտեղից է գալիս այս տեստային համակարգը։ Ասում է բարձվել է, որ Ամերիկայում հատուկ մտավոր հետամնաց երեխաների համար, նրանք ովքեր չունեն կազմակերպված խոսք, չեն կարողանում իրենց մտածածը վերարտադրել, հնարվել է այս տեստային համակարգը ստուգման, որպեսզի նրանք առանց խոսելու հենց այդպես նշաններ տնեն եւ գնահատի նրանց գիտելիքներից, մենք վերցրել եւ ընդօրինակել ենք։ Ցավոք դա ընդունվելիս հաշվի չարան մանկավարժների կայսիկը, ճիշտ եք ասում ճիշտ է ասենք գուցե եւ ինչ որտեղ հարցադրում արեցին մանկավարժներից, բայց ինչպես նշեցիք, ճիշտ եք նշում, հաշվի չառան։ Մենք ինչ գործ ունենք ինչ որ երկրի մակարդակի հա հասկանում եմ գնում ենք դեպի առաջընթաց բայց արդյոք սա եղավ առաջընթաց ես համոզված եմ որ բարձր ստացող շատ երեխաներ չունեն մինիմալ կամ թեկուզ եւ լավ բավարար գիտելիքներ չունեն խորհրդային դպրոց այս առումով իսկապես կայաց զարգացած կառույց է։ Ես էլ եմ սիրում խորհրդային դպրոցը։ Եվ իսկապես պետք էր պահպանել, պետք չէր քանդել։ Այո։ Լավ, դառնանք մեր հանդեսի բուն հարցերին, ով է հայուհին ըստ ձեզ։ Հայուհին։ Հայուհին այն կինն է, որ միշտ պետք է պայքարի ուղի փնտրի։ Միշտ պետք է խոնար լինի, համեստ պետք է լինի, բայց ոչ խեղճ։ Չգիտեմ, հիմա էլի փորձում եմ հիշել Հրանտ Մաթևոսյանի աշնան արևը։ Ինձ թվում է աղունը հայուհի է իսկական։ Թե ես ինձ տեսա աղունի կերպարում, թե սիրում եմ այդ կերպարը ու փորձում եմ միշտ նմանվել նրան, որ երբեք չմտածես կարտոլ է, կարտոլ էլ կեր։ Սա է իրավիճակ է, իրավիճակին էր հարմարվիր։ Հայուհին պետք է այդ իրավիճակը գեղեցիկ ձևով շտկողը լինի։ Հայրին պետք է այդ իրավիճակը խաղաղ ճանապարով դեպի լավը տանողը լինի։ Հայրին պետք է թեկուզ եւ Սիմոններին դարձնի իր երազած տղամարդն ու իդեալը։ Հրաշալի պատասխան էր, խիսավանեցի ասեմ։ Ասում են, չէ, բոլոր հաջողակ տղամարդկանց թիկունքում ուժեղ կանայք են կանգնած եւ հենց երբ ասում են տղամարդն է կերտում այն կինը, որ ուզում է տեսնել իր կողքին, պիտի ասենք, որ նա իսկական կինն է կերտում այն տղամարդուն, ում ուզում է տեսնել իր կողքին։ Համաձայն եք։ Համաձայն եմ, համաձայն եմ։ Մեր պատմության մեջ կան կերպարներ, կանանց, թագուհիների, ասենք, իշխանուհիների, որոնց կերպարը ողջևորում է ձեզ։ Իհարկե, իհարկե։ Նայրի Զարյանին չեն սիրում, բայց նրա արագեղեցիկը ինձ միշտ ողջորել է։ Գուցե նաև նրա համար, որ ես երբևէ խաղացել եմ Շամիրամի դերը, սիրելով իհարկե նոարթին։ Իմ արագեղեցիկը եղել է Կոմիտասը։ Սանամյա, Կոմիտաս Հակոբյան, այո, Կոմիտաս Հակոբյան, այո։ Խաղալով Շամիրամ ողջորվել եմ նոարթով։ Նրա վեհությամբ, նրա ընտանիք պահելու եւ ընտանիքի անվան տակ հայրենիքը մեծարելու միակ համարելու այդ ընկալումը եւ մեծ մարդասիրությունը Շնորհակալ ենք։ Մաղթում ենք ձեզ հաջողություններ եւ առաջիկայում նորից հանդիպելու ցանկությամբ հրաժեշտ ենք տալիս։ Հիշեցնում ենք ձեզ այդ Արցախի հանրային ռադիոյի հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Մեր հյուրներ Երևանի Ավետի Կիսակյանի անվան ավագ դպրոցի հայոց լեզվի եւ քաղաքանության ուսուցչուհի Լիլիթ Միրզաջանյանը։ Մեր հանդեսը շարունակում ենք մեծերին փոքրերի մասին էջով։ Սպորտը երեխայի կյանքում։ Բոլորին է հայտնի, որ առողջությունն ու սպորտը փոխկապակցված են։ Ոստի շատ ծնողներ վաղ թե ուշ սկսում են մտածել, որ տարիքից երեխային տանել սպորտի, ինչ մարզաձև ընտրել եւ կդիմանա արդյոք փոքրիկն այդ ծանրաբեռնվածությանը։ Յուրաքանչյուր ծնողի նպատակը երեխայի աճող օրգանիզմը չվնասելն ու լրացուցիչ չծանրաբեռնելն է։ Ծնողը ջանում է զարգացնել երեխայի ֆիզիկական տվյալներն ու կոփել նրա առողջությունը։ Դրա համար էլ մինչև մարզաձևն ընտրելը եւ մարզախմբակների վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքելը կարևոր է բարձր երեխայի առողջական վիճակը։ Լավ կլինի, որ ծնողը խորհրդակցի թաղամասային բժիշկների, մանկաբույժի, ակնաբույժի, վիրաբույժի եւ քիթ կոկորտական ջավանի հետ, թե արդյոք երեխան հակացություններ չունի։ Անպայման պետք է հաշվի առնել նաև ապագա մարզիկի անձնական ցանկությունները։ Եթե ծնողը երազում է, որ որդին հայտնի ֆուտբոլիստ դառնա, իսկ դուստրը գեղասահորթուհի, միշտ չէ որ այս երազանքները կարող են համընկնել զավակների ցանկությունների հետ։ Գուցե դուստրը երազում է բարի մասին, իսկ որդին լողորթի ապագայի։ Այդ պատճառով երեխային ստիպողաբար որևէ սպորտաձևի տանելը կարող է մի շարք բացասական հետևանքների պատճառ դառնալ։ Որպեսզի կողմնորոշվեք այն հարցում, թե երբ է ճիշտ երեխային տանել սպորտի, ինչպես նաև բարձեք, թե ինչ մարզախմբակ ընտրել, առաջին հերթին ուսումնասիրեք սպորտային նորմերը։ 2-3 տարեկանում երեխաները ֆիզիկապես շատ ակտիվ են։ Նրանց համար նույն տեղում նստած մնալը շատ դժվար է։ Այդ պատճառով ծնողներին պարզապես անհրաժեշտ է այդ էներգիան ճիշտ ուղղորդել։ Տանը կարելի է զբաղվել ֆիզկուլտուրայով, զբոսանքի ժամանակ թույլ տվեք, որ փոքրիկը վազվզի, թռվռա, ակտիվ խաղերի մասնակցի, հեզանիվ կամ ինքնագնաց քշի։ Նաև կարելի է օգտվել զբոսայգիներում գործող մարզասարքերից։ 3-4 տարեկանում երեխաներն արդեն ճկուն են եւ այդ տարիքում արդեն կարելի է համարձակորեն նրան տանել սպորտային եւ գեղարվեստական մարմնամարզության, լողի, գեղասահքի, ակրոբատիկայի։ 4 տարեկանից երեխան կարող է հաճախել շախմատի կամ շաշկու դասերի, որոնք զարգացնում են դրամաբանական եւ ռազմավարական մտածողությունը։ 5-6 տարեկանում երեխան դառնում է ավելի ամուր եւ դիմացկուն, ընդունակ է ավելի արագ արձագանքել, կարելի է երեխայի համար ընտրել սպորտի հետևյալ ձևերը՝ ֆուտբոլ, սեղանի եւ մեծ թենիս, թեթև ատլետիկա, սպորտային պարեր։ 7-8 տարեկանում փոքրիկ մարզիկներն արդեն կարող են այնպիսի որակներ դրսևորել, ինչպիսիք են արագությունը, ուժը, համարձակությունը, արագ արձագանքելը։ Այս տարիքում լավագույն մարզաձևերն են ֆուտբոլը, բասկետբոլը, եթե երեխան խնդիրներ ունի իր հասակակիցների հետ, ապա պաշտպանական հմտությունները, նրա ինքնավստահությունը զարգացնելու համար ծնողը նրան կարող է ուղղորդել նաև կարատեի եւ այլ մարտարվեսների պարապմունքների։ Հայուհի ռադիոհանդեսը եզրափակում է մեկ բանաստեղծության սրահ էջը։ Ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում Պարուր Սևակի հայուհիներ բանաստեղծությունը։ Լոկ իրենց հատուկ բյուր անուններից գալիս է բույրը հին-հին դարերի, անգին քարերի, պարտեզի շոքի ու խոնավության, երկնքի, հողի ու խոնարհության։ Մինչդեռ փեշերից բույրը թարմ հացի, հոտը խնձորի կամ սերկևիլի, որ քուն են առնում նրանց փոթերի ու դարսերի մեջ հայրական տնից բերած սնդուկում։ Ու մեր ճաշերը նախ նրանց տակուկ շնչով են եփվում։ Իսկ եթե նրանց գլխաշորերից դեղ դարման սարկվեր, անպարկեշտություն կոչված աղտը հին կբուժվեր իսպար։ Բարեխարն գոտուց հեռու ապրելով, մենք միշտ բարեխարնոտ ենք ներշնչում մեր տների մեջ, շնորհիվ նրանց հավատարմության։ Եվ ամեն անգամ նրանք մտնում են անկողին իրենց, ինչպես մտնում են սրբացած տաճար, Իսկ եթե նրանց այդ նույն բանն ասես, կխաչակնքեն երկյուղացորեն այդ համարելով սրբապղծություն։ Ու երիտասարդ նրանց սերքերը նուրբ են հրավել, քան իրենց սրտի թաղանթը նույնիսկ։ Մինչդեռ մայրական ու մամիկական зерքերը նրանց գնալու անverջ փոխվում են, փոխվում ու նմանվում են երկրի գեղեցին։ Սարեր կան այնտեղ, ձորեր, անդունդներ, կոշտուկի տեսքով, կնճիրի տեսքով, տեսքով խորշոմի։ Խորանի նման լեցուն են նրանք տակ մասունքներով, որ միշտ կարող են գավիթ դուրս բերվել ին ամիսը մեկ ու կոչվել զավակ կամ խաչ, ինչ նրանք սիրով են կրում բովանդակ կյանքում անցնելով փշոտ ճանապարները, առի եւ փախի, բոբիկ ոտկերին կծկել են նրանք իրենց հայրենի գետակն ու առուն, ցավից մշուշված իրենց աչքերում տարել են իրենց ծուխը ծխանի եւ իրենց հոգնած շալակին առել ոչ միայն մանչին կամ մի մագաղատ, այլ մի բովանդակ, բնիկ հայրենիք, մի ծանր, ծանր ծանր հայրենիք իրենց կանացի տիկունքին կպած այն կուզի նման կամ այն սապատի, որ շտկվում է լոկ գերեսմանում։ Ինչեր չեն տեսել նրանք այս վերջին հասարամյակում։ Հաճախ են նրանք իրենց պաշտպանել տակ խաչեր կաթով կամ երման կաթով։ Նրանց հայրենի անխիղճ ու բարի քարապներն անտակ ու կամուրջները չար ու ողորմած մեկ անգամ չէ որ նրանց սպարկել են անպատվությունից որպեսի ապրած դժողքից հետո մարտիրոսացած մտնեն դռներից այն արքայության որ եթե չկա ու չի էլ եղել ապա անպատճառ ստեղծվեր պիտի հենց սրանց համար։ Իսկ եթե մահը եղել է անգութ ու ժամանակին չի տարել նրանց, ու եթե նրանք ընկել են հարեմ, արևանգիչի լլկողի համար ծնել են նրանք միայն ապուշներ և կամ դահիճներ։ Ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր եւ վարեց Մելանիա Միլոնյանը, մոնտաժը Նադեժդա Դոլուխանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։